Negro, ¿ya probaron la rucucucu? OG. Eso no es música, es droga. Saludos para toda mi gente de Chile, de corazones. Tengo lo que buscan para entrar en onda, para que lo prueben por la noche y me digan qué onda, para vacilar tranquilo con los compas, mientras la gerrada vuelta por la ronda. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pero llamen temprano si quieren hacer las compras. Tengo la rocococo que es una bomba. Y hasta la rocucucu pa' bailar cumbia Porque acá en el barrio mío no lo escuchan al Lil Pump Acá suenan los barderos y algún tango en el vagón Cinco moete un varón, si por drogas el varón Parto hasta con la resaca del que saca más alcohol What the fuck, por favor, ¿qué pasó? Yo no entiendo Tres días que no duermo, sigo libre como el viento Si no salgo campeón acá me muero en el intento Yo quiero descansar pero ella sigue en movimiento Y baja despacito y vuelve pa' tomar envión Cae con todo el peso cuando toma envión Improvisa el guión, toma don Periñón, peligrosa con el peri en boca y tira el montón, bombón. Tengo lo que buscan afuera, si llega barbero todo es de primera. Lo que usted esperaba ahora ya no lo espera. Tengo más clientela para que lo mueva más, Tengo lo que buscan para entrar en onda, para que lo prueben por la noche y me digan qué onda. Para vacilar tranquilo con los compas, mientras la jarrada vuelta por la ronda. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pero llamen temprano si quieren hacer las compras. Tengo la rocococo que es una bomba. Y hasta la rucucubu pa' bailar cumbia Fresco por el callejón, como tengo Calderón Pero en otros tiempos, pana, vengo con un Remington Vuelta por el barrio, móviles escaño Ya no tengo vacaciones, vendo todo el año Puro picanto y locura, te lo llevo a las alturas Junto con un par de facas y con la faca en la cintura Dimos un par de vueltones, se acostumbró a la comuna Yo tengo las condiciones en esto de la fortuna Y ahora ya no quiere que me meta el calentón Pero mamá tengo que bajar y cortar el cartón Parezco un narco ladrón, que robo y vendo coke. Mientras escribo rap estoy bailando reggaetón con un par de gatas que ponen la cosa picante. Mami decime si es que no calle y elegante. Mami decime si no te llevo por delante porque ya te di una vez aunque eso es punto y aparte. Esa es mi rache, yo se la dejo pa' que se agache. Que suena el mero mero, que está sonando el hache Que soy un bandolero, que soy un cachivache por Puerto Madero y por Fuerte Apache. Tengo lo que buscan para entrar en onda, para que lo prueben por la noche y me digan qué onda para vacilar tranquilo con los compas. Mientras la da vuelta por la ronda, tengo lo que buscan para entrar en onda. Pero llamen temprano si quieren hacer las compras. Tengo la rocococo que es una bomba, y hasta la rucucucu para bailar cumbia.